kuri wa mbere aho bukera niho hazo matora abajenama y'imitumba nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 2026 kwezi kwa gatanu no mwaka muraja kuvyumva murano makuru nayo ikiza ca corona catumye ingenzi zahora zigendera ikibanza ciratiro y'ingoma z'urundi muri commune Geta aho naho ni mu ntara ya Gitega kubitegere vyaragabanutse navyo nyene twaye bateguriye Ano makuru tuyahere mwijanye na politike amatora abajenama b'imitumba aratekanijwe kuri wa mbere mu gihugu cose nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 2026 kwezi kwa gatanu no mwaka ayo matora azotangura igihe cy'isaha 12 z'agatondo arangira igihe cy'isaha 10 z'umugoroba ariko mu gihe hari abaje gutora bakiri ku mirongo mukuru w'ibiro vy'itora arashobora gufata ingingo yuko ibiro vy'itora vyugagwa igihe cy'isaha 11 z'umugoroba nkuko ya tubisoma muri iyo ngingo y'umukuru w'igihugu mu nama n'abirwa n'ayo matora yabaje y'abajinama b'imitumba canke amakaritie yo mu kuwa 2024 kuno kwezi umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora Seni Petero Claver Kazitse yaribukije ko iryo tora itunganijwe tumutege yombi ubutora wese azokwandika amazina atatu tarenga avuye mu rutonde rw'abitoje kuri uwo mutumba canke quartier abamwo aha dusaba kugira ngo ntiyagira abazokwihenda ngo barenze amazina atatu canke bandika bari munsi kuko murumba no gutora abagize inama y'umutumba canke kare hanyuma ikindi nuko babamenyesha ko ukeneye umufasha mu kwandika kubera yuko mu gutora bazokwandika hariho rero abashikeneye ababafasha mu kwandika abo rero bararekuriwe kwitorera bo nyene umuntu yizigiye kugira ngo agende kubandikira ni ukuvuga rero ubu twabonye ko vyoba vyiza kugira ngo umwe wese koko atore uwashaka kandi bamwandikire uwashaka yuko yokwijanira uyu muntu amufasha kwandika uyu aserukira uh, umugwisesi ni uko abereka ishusho y'ikarata bazotorera bakabona aho bazokwandika kugira ngo ntihagire uzojuragirika Ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya mirongo na kane myandagaro ni umunsi w'akaruhuko rero ku bakozi ba leta biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana akarongo ubuso mirongo na gatanu ryo kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa munani umwaka wa bibiri na mirongo ibiri uwo munsi ukaba ari wo gutora abajinama b'imitumba canke ab'amakaritiye hamwe n'abakuru b'imitumba nk'uko twabibashikirije kiri mu makuru yacu ibitigiri by'ingenzi ngo byaragabanutse ku kibanza ciratiro y'ingoma kiri muri gishora muri komine ya Giheta intara Gitega biturutse ku ca corona urongoye ico kirimba hasigura ko imbere yuko ico kiza ciyadukiza kigatuma n'imbibe z'ibihugu zugagwa haboneka uburyo bwo guhemba abakozi ngo no kwikenura Tito Hakizimana arongo umutumba wa Masasu aravyemeza agasaba ko ico kibanza c'ingoma cotezwa imbere inkuru ya Elinibere nibigira hazanye nabo muri zino ntara zitandukanye z'uburundi nurongoye ikirimba c'ingoma co mu gishora ahasigura ko muri kino gihe uburyo buboneka buvuye mu ngenzi ari ntica ntikize Oscar Nshimirimana ati biraheza bikatugora guhemba abakozi ngo kuko na bake baza ari ingenzi zivuye mu gihugu hagati gusa ubu byaragabanutse kubera iyo ngwara coronavirus yarapungutse gose nabijya bintu byabaye baciye bugara ikibuga cy’indege ingenzi rero ubu ntizishobora kuza ariko rero haca hagenda tugenderwa n'abenegihugu bo nyene ubwa mbere hoho n’ukuri baraza cane ugasanga turavuza kabiri gatatu kane hakirigwa hasharije hari ingenzi nyinshi ariko uno musi haza nyene abo muri zino ntara zitandukanye z'uburundi uno musi twebwe nyene tuca twiyaranja tukaraba nyene ingene duhendahenda nayo ubundi kweri ntihakigenderwa cane ivyo bitigiri vyagabanutse biremezwa kandi n'umukuru w'umutumba masasu ikiremba c'ingoma ca gishora gisanzwe kiriko tito hakizimana arasaba leta ko ico kibanza coronswa inyubakwa zo kugiteza imbere asigura ko uwo mugambi wari uhari turamaze kubimenya gituma bariko bagarabanuka ni ikikize ca coronavirus kuko turiko turumva ibitigiri by'abantu bapfa ku munsi muri Amerika eh, none wumva imbibe ntizishazukako ico ni ikibazo nyakwigendera umuhisi wacu Petero Nkurunziza yari yavuze yuko ushobora kuba ihoteli ingenzo zirararamwo ashobora kuberamwo amanama mu ijambo yashikirije mu kwezi kwa ruhesha yahejeje kwimikwa mu mabanga yo kurongora uburundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yemeye ko igisata ndangakaranga harimo ingoma gitezwe imbere tuzokomeza inyigisho n'inkino n'ubunonotsi hamwe n'izuhinga ndangakaranga cyane cyane gukomeza ingoma kugira ngo ziteze imbere zongeze imenyekanisha uburundi mu makungu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ingoma z'uburundi ziri ku rutonde rw'itunga ndangakaranga rikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu unesco tugushimire Elinibere tugume ngaho mu ntara ya Gitega aho urwaruka rutagira akazi go mu gisagara ca Gitega ruhurikiye muri koperative sangwe ku Kivi risanzwe ririma ibizinuru mesha ko iyo koperative yabo ifise ingorane aho ikorera kuko haga rugasaba leta kurufata mu mugongo kugira ngo ruronke aho rukorera hagutse umuyobozi mukuru w'igisatana kope gikurikirana amakoperative agashimira ugugaruka kuba rwaragiye hamwe ariko akaruhimiriza gusaba ingurane mu mabanki hako kuguma ruhanze amaso leta inkuru ya Gerard nibigira koperative sangwe ku kivi irukiyemwo ugwaruka rwaje amashure rutagira akazi rwababa mirongo itatu iri muri karitsiye magarama mu gisagara cya gitega aho bita kuri place iyo koperative ikaba isanzwe irima ibizinu uyirongoye nshimirimana eriya avuga ko iyo koperative ifise ingorane nyinshi zifatiye ku buryo buke agasaba leta kuyifata mu mugongo twebwe muri iki gikorwa novuga yuko dufise ingorane nyinshi cyane turakenye iyindi nyubakwa dushobora gushinguramwo ibikoresho hama tugakenera aho gutegurira imi imigina kandi tugakenera naho dushobora kuvundikira imigina urabona aha hose mw'iyi ubona dukorera ahantu hamwe tugakenera kandi naho dushobora kuhamishiriza imigina naho dushobora kandi kuyitera mu ivu twavuga yuko ni yuko urumva ubu tugifise ingorane tutararonka uburyo twasaba nka leta ko yodufasha na cyane cyane mu kuduterera kugira ngo natwe turabe yuko two kwisununura tukaronka aho dushira ibi bikoresho naho twamishiriza imigina naho dushobora gutegura ibintu ivyo byose twiyumvira umuyobozi mukuru w'igisata anakope kijejwe guteza imbere amakoperative Oscar keredi ni ngombwa ngo leta bariguma ibaha amahera gusa iyo koperative sangwe ku kivi irimo ibizinu ikaba yatanga ibikorwa byayo muri nyakanga umwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda igitega jean ibwira ku bwa radiyo isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe amakuru yacu arabandanya kuri radiyo isanganiro ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine ubutungane bw'inyuma y'intambara abantu bakwiragiza amajambo abibwankongo bari bakwiye kubihagarika kuko amajambo nk'aya ashobora gukwega akarambaraye ako kamona ku mushingwamanza Fabiano Segatwa inyuma yaho hari ubutumwa buri mu majwi bita audio muri rw'ifaransa bumaze iminsi buhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi uyo munyamategeko akibutsa ko abatanga ayo majambo abibwanko ko bashobora kubihanirwa tumutege yombi ibyo birahanwa cyane kandi murazi ko mu kahise k'uburundi byaratugejeje kure harageze igihe haraduka mu burundi inyandiko nyinshi kandi zifatiye ku binyamakuru mugabo rero byose ukamenya biko birahiganwa mu bututsi ibyo bitutsi rero byace bizana inzangano nyinshi kandi nibaza ko ari byo byanatumye tuja no mu ntambara kuko umwe wese yama yihisha inyuma y'ubwoko bwiwe mugabo burya umuntu yari karabigira ntabigira cyane cyane ku gatukiwe kuko twabibonye mu kahise byari bifise intumbero ya politiki kandi n'ubu nyine bataravye neza iyo bimaze kwaduka birahava bikagira n'intumbero ya politiki ugasanga rero biragiye muri ibyo byiyumviro byo gutuma haba icuka kibi mu gihugu yarabaye urubuga rwo gutukana nicyo gituma rero ibyo byo kuvuga ngo bazorindira yuko baza kwitwara si byo hari hageze yuko abantu baca bafata iya mbere kugira ngo ibyo bintu babihashe hakiri kare kandi nibaza yuko hariho ibyo bita amasezerano mpuzamakungu bahasha mu gifata ibyo bita cyber criminality Makuru yacu tiyabandanirize mu bijanye n'ivy'inkino kuri uno w'imana igihe cy'isaha zitatu z'ijoro niho haza gukinwa urukino rwa nyuma rwa Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya ubwo rukino ruzagukinirwa mu gisagara cha Lisbonne mu gihugu cha Portugal rukaza guhuza umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'u Bufaransa uza gutana mu mitwe na Bayern Munich wo mu Budage mu nkino zitatu zimaze guhuza iyo migwi Bayern yatsinze zibiri na rumwe rwatsinzwe na Paris Saint-Germain umugwi wa Paris Saint-Germain urikaba ribaye ubwa mbere ukinye urukino rwa nyuma mu gihe Bayern Munich imaze gukina urukino rwa nyuma inshuro 11 muri zo ukaba umaze gutahukana igikombe inshuro zitanu ibijanye n'amakuru y'inkino na Jean Marie Vianney ngenda kumana Ugo rukino rwa nyuma rwa Ligue de champion ku mugabane wa Buraya rukaza gukinirwa ku kibuga cha Stadio da kiri mu gisagara cha Lisbonne mu gihugu cha Portugal. wa Paris Saint-Germain ukaba wari wasezereye mu gice ca kabiri gishira cha nyuma mu wa Leipzig wo mu gihugu c'u ku bitsindo bitatu kubusa mu gihe wa bayene Munich wari wakuyemwo umugwa Lyon wo mu gihugu c'u ku bitsindo bitatu kubusa. Mu nkino zitatu za Ligue de champion zimaze guhuza iyo migwi umugwi wa Bayern Munich ukaba umaze gutsinda zibiri rumwe rukaba rwakinywe ku itariki zitanu z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 aho Bayern Munich yatsinze Paris Saint-Germain ibitsindo bitatu kuri kimwe urundi rukino rukaba rwakinywe ku itariki 29 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2017 ico gihe Bayern Munich kabatsinze Paris Saint-Germain ibitsindo bitatu kubusa nayo mugwa Paris Saint-Germain ukaba washoboye gutsinda Bayern Munich mu rukino rw'abahuje kwigenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018 mu nkino cumi za kivandimwe iyo migwi imaze gutana mu mitwe yomi ikaba imaze kunganya insinzi zitanu kuri zitanu muri izo nkino wa Paris Saint-Germain ukaba winjijemo ibitsindo 13 mu gihe mugu wa Bayern Munich winjije ibitsindo 15 umugwi wa Paris saint ukaba umaze gukina inkino za champion inchuro Champions incuro 13 rikaba ribaye rya mbere ushitse final finale mu gihe umaze gushika mu gice ca kabiri gishira cyanyuma hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na 95 aho wakuwemo n'umugwa wa Milanse wo mu gihugu c'Ubutaliyano kuva igikombe ca Ligue des Champions gitangura gukinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na gatanu umugwa wa Bayern Munich umaze gushika muri finale ku nshuro 11 muri zo kabashoye gutahukana ibikombe bitanu umugwa wa Bayern Munich ari nawo uhabwa amahirwe yo gutahukana igikombe c'uno mwaka hamwe wotsinda mu gwa Paris Saint-Germain ukaza kuba uhambije mu gwa Liverpool yo mu gihugu c'Ubwongereza umaze gukwiza ibikombe bitandatu umugwa wa Bayern Munich ukaboheruka gutahukana kwegukana igikombe cha Ligue des Champions mu mwaka w'igihumbi 9 na 913 aho wasezereye mu gwa Borussia Dortmund mu rukino rwa nyuma ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe uraca mugacana yandi mu ngaburo Igitego bita muringa na cyane cyane ubwoko bwa Moringa oleyifera ngo kirafasha gukina indwara zitandukanye nk'indwara y'igisukari nk'uko bisigurwa na Gilbert Nankwafi yanonosoye ibijanye n'ingaboro avuga ko ivyunyunyu biri muri ico gitego bifisa akamaro kadasanzwe mu kubaka umubiri uwo muhinga agasigura ko abakenyezi bibungenze canke bonsa batemerewe kugifata kubera vyogira ingaruka ku magara yabo buca nandi na Emery Charles niyo nkuru Ico gitegwa citwa muringa nkuko bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo ngo gifasha mu gukinga ingwara y'igisukari ububabare mu menyo Gilbert Nankwa hafi agasigura ko ngo kiduza n'abasoda bo mu mubiri barashoboye gusanga yuko gishoboye gukinga no kuvura indwara zirenga amajana atatu nk'indwara zijanye n'ivumbuka renze ry'umurindi w'amaraso indwara y'igisukari indwara y'ubushe bwo mu mushishito indwara z'ibigoga gukinga amakanseri atandukanye no mu kurinda ibinure bibi byangiriza imitsi cyangwa canke mu maraso muri rusange tibagiwe kugwiza abasirikare barwanira umubiri kubera ko iki basanze gitunze ibyunyunyu ku rugero rushimishije indemamubiri ku rugero rushimishije insanganyangaburo ku rugero rukwiye hamwe n'ibirinda yuko umubiri wakwangirizwa n'ubumara ubwo ari bwose cyangwa uducafu utwo ari two twose bikinga isaza ry'uducendemangingo ibyo twakwita les antioxida nk'izizwi ku izina rya terpene acide phenolique flavonoide n'ibindi mu kwihereza muringa umuntu ngo ashobora kuyifata mu buryo butandukanye nko mu kuyinywa nk'umutobe canke mu kuyifungura nk'imboga kuyifata mu buryo bw'imboga nko gukama epinari canke nko kwirengarenga birakunda urashobora kuyitegura kandi mu buryo bw'isose canke ukayihinguramo ibitumbura ariko bisaba ubuhinga iyo ufise inyigisho zihagije biroroshye kubiteguramo imikati canke ibitumbura na cyane cane ukoresheje amababi y'iki giterwa urashobora kuvamo icyayi ukoresheje amababi y'iki gitegwa mu gihe yanikiwe ku buhinga bwiza canke ugakoresha imizi y'iki giterwa moringa birashoboka kuvamo kandi kandi imitobe ji mu gihe hypervitaminoze A aho ashobora ishobora gucagira nk'ivumbuka ridasanzwe ry'umurindi w'amaraso mu mitsi yo mu mutwe penetation intracranienne agashobora kugira n'ibizunguzungu canke kumeneka umutwe mu ruhande rw'inyuma ku ndetse agashobora no kugira n'ikibazo cyo kwangirika kw'amahaha na cyane cane muri turiya dukushe cyangwa turiya dushishwa dufutse gusubira gushyira ibintu ku rutonde agacanganikirwa bitebaga yuko umudamu yibungenze nyine canke yonsa ashobora no kuraba ku mwana canke kuri we ashobora no kugira ibibazo byo kwama uruherehere ku mubiri hamwe no gupfuka umushatsi eh, no kugenda bacubangana mu bwenge kubera ko iyi vitamine A iyo iba y'umurengera atari byiza ico giterwa ca muringa ngo kiri mu bwoko 13 nkuko bisigurwa n'umuhinga Gilbert Nankwa hafi ariko ngo bukora cyane mu gukinga indwara nubwo bita muringa oreifera mu bigize ico giterwa ngo nta kintu na kimwe cotabwa nayo kuvyerekeye aho gishobora kurimwa ngo kimera ku masi yose haba hashushe mu biyaya canke mu misozi ihanamye tugushimire rishari akaba ari nayo nkuru icyo usuzera ano makuru yacu ariko subire ndabibutse yuko murano ano makuru inyuma yayo muca mukurikira amakuru yari amakuru yanditswe nako n'ibinyamakuru nayo nyine ni mu kanya nkabasuye kubashimira mwebwe mwese mwateze amatwi nkashimira na Eric w'Imana yari kwafasha mu ngiga by'ivyuma Jean Marie Mayongana bashikirije ndabifurizo gira umusi mwiza amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramuka igihe tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru iwacu canika ku bwicanyi bwaguriye muri kino gihe ico kinyamakuru kikibaza mbega ninde yungukira muri ubwo bwicanyi gifatiye ku matohoza cakoze abantu barenga cumi ngo barishwe abandi barakomereka mu kiringo kidashika indwi zibiri ibi ngo byerekana ko ibigwanisho bikigwiriye mu minwe y'abanyagihugu ku bw'ico kinyamakuru ngo birakwiye ko habihimirizwa ku ngaruka mbi zo gutunga ibigwanisho utabifitiye uruhusha ikinyamakuru Burundeko candika ko abantu 12 bapfuye muri site mubone biturutse ku ngwara zijanye no gufungura nabi muri iyo site haba abakozwe ko imyuzurire yabaye mu makaritsiye ya Buterere na Kinama ubu bakaba bari mu maganya Burundeko candika ko kuva mu ntango z'ukwezi k'umunani abantu cumi na babiri ni abana munani n'abageze mu zabukuru bane bapfuye biturutse ku ndwara zifatiye ku kubura icyo bafungura izo ndwara hanini ngo nagasama korera na malaria benshi mu bana bari munsi y'imyaka itanu ngo bafise inda zibyimbye kubera gufungura nabi nk'uko ikinyamakuru burundiye ko kibananya kibyandika baratabaza bakeneye byihuta ibifungurwa burundiyeko candika ko umunsi kigendera iyo site yamubone abana mirongo itanu bari ku musego kubera indwara zifatiye ku gufungura nabi itororokanirizo ry'amakuru nete presse ryandika ko musitanteri wa komine mukaza yahagurukiye isuku hagati mu gisagara ca bujumbura aherekejwe n'indongozi mu gipolisi no mu ntwaro renovasi ndayihebura yarahagaritse inyubakwa zidakurikije amategeko kwibarabara Chaussée du Prince Louis gasore uyo arongoye komine mukaza ngo yabwiye itorokanirizo ry'amakuru Nete Press ko hari n'izindi ngingo zigiye gufatwa mu ntumbero yo gukomeza isuku muri iyo komine renovasi ndayihebura yamenyesheje yuko yihaye ikiringo cy'ukwezi kugira ngo isuku ryiganze muri komine mukaza cyane cyane ku amazu yose y'ubudandarizo canke ingo zibwirizwa kuba zifise ibikoresho byo gutamwa ubucafu bituma amagara y'abantu amererwa nabi aha ibizokogwa akavuga yuko ari uko amazu yose y'amadandarizo canke ingo zibwirizwa kuba zifise ibikoresho byo gutamwa ubucafu n'imibavu bituma amagara y'abantu amererwa nabi ikindi kibwirizwa gukorwa no gusukura imiserege ku buryo umudandaza canka amazi y'ubudandarizo azogiriranira amasezerano n'amashirahamwe gukura ubwo bucafu itororokanizo ry'amakuru wa BP ryandika kwigwirirana ry'abantu mu Burundi abarundi barugwa hagati y'imiliyoni 18 na 22 hagati y'imyaka ya 2010 na 2050 ABP ikandika ko ibiharuro bya rusansuma iheruka yo mu 2008 kijejwe kwegeranya ibiharuro by'ifatiro Istebu ahavuga ko mu bihumbi bibiri na na mirongo ibiri kabiri hategekanijwe rusanzuma y'abantu ikazokorerwa rimwe n'ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi ikinyamakuru c'abigisha La Voix de l'enseignant canika ku ya Rumonge yize yongerera abona igituma abanyeshuri batamenya ico kinyamakuru chandika ko buramatari w'iyo ntara yateguye inama rukokoma y'indero mu ntara ya Rumonge kugira ngo bigire hamwe ingorane zihanze indero muri iyo ntara zimwe muri zo ngo basanze ari ubukene bw'ibitabo canke ugucererwa mu kubironka ukudebuka mu gukurikiranira hafi na hafi indero y'abaregwa ukutubaha inzego ukudakorana hagati y'abegwa n'indero ku ngero zitandukanye ugutanga ibyigwa mu bice bice ukubura uburaro bw'abigisha barungitswe gukorera ahandi aba nabo ngo bakariha amafaranga menshi yo kwiyunguruza ngo hari kandi ukutamenya neza ururimi rw'igifaransa nk'ururimi rukoreshwa mu nyigisho kuri ibyo bibazo byose ngo hari inyishu zatanzwe icyo kinyamakuru cy'abigisha ravado doransenyo canika kandi ko intara ya Rumonge ikiri ya nyuma mu bibazo bya leta umwe mu barongoye sindika yari muri iyo nama ngo yarababajwe nuko ikibazo cibijanye n'umushahara w'abigisha kitigeze kivugwa muri iyo nama rukokoma nubwo biruko uwo mwigisha arashima ko iyo nama yabaye akizera ko ibyayivuyemwo vyorama bikanabera akarorero izindi ndongozi mu gisata c'indero kandi ikinyamakuru candika ku buhingangurukana bumenyi Nova candika ko hari umupastori Reverend Pasteur Haroyize Ningabira wo mu ishengero Eglise Evangelique des Amis yo mu Burundi yandikiye umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro atunga urutoke umwigisha wo ku Ecole de la Sagesse rya Musama muri zone Kibungere ni muri komine Nyabihanga uyo mwigisha nkuko Lanova ivyandika ngo yagirizwa n'abanyeshure yigisha na cane cane abakobwa ko bashurashuza akanabasaba amafaranga kugira ngo baronke amanota meza umuyobozi w'iryo shure ngo aremeza ko ubwo rwandiko yarubonye kandi arigo akaba ari na hano turangirije no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Mireille Kanyange kanije na Emery Richard niyo nkuru ibihe byiza hiwanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru